isi OMS cyo muri bibiri na mirongo ibiri cyerekanye ko abana bashyika ku miliyoni na na mirongo itanu batanu ku isi bafise ikibazo cyo kudakura nkuko bitegerejwe retard de croissance mu gifaransa bivuye ku gufungura nabi ibihugu byinshi mu bibangamiwe akaba ari vyo ku mugabane wa Afrika muri ico cegeranyo cyegeranyo nyine oms ivuga ko iminsi igihumbi ya mbere y'ubuzima ni ukuvuga kuva umwana agisamwa gushika ku myaka ibiri mu gihe yitaweho itanga icyizere cyiza ku buzima bwiwe mbega indwara zo gufungura nabi ku bana ziterwa n'iki zivugwa gute zokwirindwa gute Ivyo vyose ni mu kiganiro kansonga no kamenya mwateguriwe na Joe Marie Claire Kazeneza musangwa ikaze. Ntujuragirike rero. amagara n'amazi aseseka ntibayore twinjira mu idonido rya kino kiganiro bano babyeyi tuganira baratubwira imvo bibaza zituma umwana yogwara indwara zifatiye ku gufungura nabi iyo umubyeyi adafungura n'umwana ari mu nda adashobora kuronka ibimukuza umubyeyi arashobora guca abyara umwana yazingamye niyo umubyeyi ariko aramwoza adafungura ibisabwa kugira ngo umwana arabyonka mu maberebere kwa nyina nahone arashobora kuzingama muri icyo gihe nahone umubyeyi batwigisha yuko yuko aca yegera ivuriro rimwegereye kugira ngo bashobore kumufasha uwo mwana ashobore gukura kandi n'aho abatarafungura barashobora kumufasha bakamuha amata ashobora kumutunga ariko akabandanya yonka ibere ry'umubyeyi wiwe mu gihe umubyeyi atafunguye n'umwana ari mu nda arashikirwa kuko aronka kuco nyina yaronse rero no kuvuga umuntu yoshishikariza umubyeyi mw'iyo minsi yibungenze akamubwira yuko ategerezwa kwihata agafungura nyene bikwiye akarya ivyamwa akarya imboga agafungura n'ibindi bifungurwa nyene ntanganguvu mbega uwumvise gufungura nabi yotahura iki muganga w'abana piyo n'ibirantije aravyishura ni indwara zijanye no kubura ingaburo mu mubiri ntanganguvu ndemamubiri na sanganyangaburo hanyuma rero biri uburyo bubiri hariho gufungura bidakwiye ni ukuvuga gufungura bike ukabifungura ukabironka byose umugabo ugafungura bike bidakwiye ku munsi intica ntikize aho uragira ibimenyetso byo gufungura nabi ahandi naho ugasanga umuntu afungura imfungwa z'ubwoko bumwe zidashobora kuvamo ibyo byose uko ibyo bifungurwa bitatu bikenewe abana bagoye indwara yo gufungura nabi bashyirwa mu migwi ibiri ibimenyetso bibaranga tubisigurirwa na muganga muganga w'abana piyoni birantije hariho ukuzingama nabo bavuga ngo bazingamye bavuga ngo ni marasume canke nk'abandi bana bavyimba bavuga ngo bagwaye kwa shiyorukore reka rero tuvuga ku bagufise iyi ndwara avuga ngo ni kwa shiyorukore ariyo kuvyimba ikimenyetso rusambere kitabeja umwana yafunguye nabi aravyimba ibirenge ubwa mbere hari no ku murundi hashika kavyimba hari aho n'indi vyimba no maso mbere hakavyimba iyo ukoze ko rero ugashinga ko nk'urutoki hacasigara akanogo hari rero n'ibindi bimenyetso umwana agashishwa akarira akamara umwana yidoga akamara umwana afise umubabaro n'agahinda ubona yuko umwana ashavuye ari tirisite ikindi kimenyetso arashobora kugira imishatsi ibenje kandi yarasanzwe afise imishatsi yirabura hanyuma hari n'ibindi rero bica bijana n'ivyo hari aho ku umengo hasa n'uwahiye kandi atahiye ugasanga hari yirabura cyane guhinduka umubiri mu majambo makenya ahandi naho ugasanga agomba nko gutukurira eh, hanyuma rero ingene tuca tubapima ikindi kiretse kubaraba turaraba uburebure bw'uyu mwana tugasha turaba n'ibirafise ifashe ibiro byiwe ku burebure bwiwe ugasha asanga ni bike cyane hari ukuntu tubiraba dukoresheje ibintu by'ibicapo hari ibyo kuzingama rero icyo bita amarasima uyu mwana ni umwana nawe nyine ateye ikigongwe umuravye mu maso umengo ni umutama kandi akiri mutonya mu gifaransa bavuga ngo ni aspect de petit vieux musanga yarahomberanye mu maso ugasanga ubugufa bwo mu maso buraboneka iyo umuravye mu gikiriza umengo ni ishapure bavyita ngo chapelle costale ubugufa bwo mu gikiriza buraboneka ukamumanika eh, izi mbavu hanyuma uyu mwana ukamuraba mu maguru mu maguru usanga ubuguru bwaranyunyutse cyane igihe ushanye na na, na kwashiyoro usanga kwashiyoro ukora byinshi ariko hano naho usanga yaranyunyutse rwose hanyuma uravye nko ku bisusu uca usanga batagasusagira ukoze kumengo eh, umengo ukoze kukagunira akagunira urazi urafyonda kakajiyo gashatse icyo bita mu gifaransa ngo ni face en vide eh, uyo rero uyu mwana nawe agira akayabagu rwose Eh, igihushanyo na wa wundi wakwashe urukoro wakwashe urukoro aracira umuhaye aracira arasesema mugabo kantu ugahaye karamiragura mugabo abo bana rero baraheza bagakurikiranwa kwa muganga mu bisata bijanye no kubafungurira haba ku bitaro canke ku mavuriro ivyo bigakogwa muri ubu buryo mu kubagaburira rero biri ubwoko bwinshi hari aho usanga umwana yaragize umumira hari aho usanga umwana yaragize ama infection hari aho usanga umwana afise isukari nkenya hypoglycemia hari aho usanga umwana yarataye ivyunyunyu uyo mwana rero mu bitwejo duca dutangura kubikora duca dutangura kubahembura ariyo twovuga mu gifaransa reanimation tukabaha isukari afise infection tukamuha amanti afise eh, ico twovuga umwumira canke ivyunyunyu bike tukabaha amazi mugabo ayo mazi umwana eh, afise ingwara yo gufungura nabi ntibayamuha eh, mu rushinge canke ntibayamuha mu mutsi babaha ico bita serum de l'hydratation canke ivyunyunyu bagaca bibaha mu kanwa bakoresheje isonde rero muri ico gihe nico kintu utangura kwihunga guhembura canke kureanima umwana yarabuze bafata isukari barayiduza bakamuha gome uduserumu dukenya mu isukari kuko kirazira yuko bamuha amazi menshi kuko harahacapfa umwana bamuhaye iserumu afise ibimenyetso byo gufungura nabi uburyo bwa kabiri rero baca bamuha imfungurwa bavuga ngo ni f soixante quinze n'amata bayita efu mirongo irindwi na gatanu niyo baherako ayo mata rero bakayamuha mpaka avyimbutse maze kuvimbuka rero aho urumva abavuye mu gice cya mbere yesu kufuza ngo faze ya mbere hanyuma agashira mu gice ca kabiri mu gice ca kabiri naho bamuha ayandi mata bavuga ngo ni F ngo ijana fe ijana hanyuma nayo nyene bakayamuha umugabo si ibyo bene bacamuha kuri urwo rugero barashobora kumuha ivyunyunyu fere barashobora kumuha ivyunyunyu vya zanke mu musanzwe imfungwa yo gufungura nabi itwara ibintu n'ivyunyunyu vyo mu mubiri kuko ntaba yabironse bivyo rero baca babimuha bashobora kuca batangura kumuha za imiti y'inzoka amadeperestade kuri icyo gice cya kabiri ariko baramuha F mirongo ijana hanyuma umwana rero bakaguma bamuserivera cyangwa bagomba bacunga baraba ko aduga ibiro baraba ko amera neza akayago kaza hanyuma rero iyo akayago kamaze kuza acaja mu ca gatatu cya gatatu ni icyo kumushyira ku mfungurwa zimeze neza kudakura gukura neza kutagira ibiro bikwiye iyo rero umwana atagize ibiro bikwiye n'ibindi bibazo ikindi naco aragwaragurika aragwaragurika akagira ama infection n'igituntu kirashobora kuza ni ukuvuga n'inzoka mu majambo Kenya agira ikibazo cyo gukura hanyuma ahandi akagira ingaruka z'indwara z'ivyuririzi ko afise amagara makenya e, hanyuma ari nk'umwana aragira ico bita ubwenge buke ntamenye neza mw'ishuri ico twavuga eshe scolaire canke retard scolaire ayayayaha muntu utumviriye isanganiro urahombye urasizwe n'amajyambere n'ukuri ikiganiro ni kansonga nokamenya kuri hadiyo isanganiro turi ko tubaganirira ibijyanye n'ukuntu twogwanya gufungura nabi kubana bana bakiri bato uno mubyeyi aratubwira uburyo umwana yogaburirwa neza kugira ntagware ingorane zifatiye kugufungura nabi nuko uko tworondera ibyo kurya birimwo ibikwije ibisabwa kugira umwana akure neza ni ukuvuga imfungurwa ndemamubiri ngaburo na nkanganguvu birashika umwana agafatwa n’ingwara yo gufungura nabi kandi wowe uri umubyeyi ukabona umenga uragerageza kubera ukutamenya muri icyo gihe wewe urashobora kugerageza kongereza ibifungurwa wahora umuha wiyumviriye ku bwoko bw'ibifungurwa wahora uteka ukabona neza ko hariho icoba kibura ugaca urondera ubwo bwoko bw'ibyo bifungurwa bishobora kumuha ibyo byunyunyu bishobora gukenerwa mu mubiri ariko birashika twebwe nk'ababyeyi tukarengerwa ugasanga ibyo byo kurya ntabyo washoboye kuronka muri icyo gihe urashobora kwegera ivuriro rikwegereye kugira ngo rishobore kugufasha kugira ngo uwo mwana aronke ibyo bya umubiri ukeneye kugwiza ibifungurwa biciye mu mugambi w'igihugu ni kimwe muri byinshi vyokorwa kugira hagwanywe gufungura nabi ku bana nk'uko tubisigurirwa na muganga w'abana Piyo Nibirantije ni kugwiza indya ubwa mbere byo kugwiza indya ni umugambi w'igihugu uciye mu burimyi n'ubworozi indya zikaboneka abantu bakarya abana bakarya kuko abana bagwara kubera indya zitabonetse naho n'indya ziriho ah, zikaboneka nico kintu cya mbere gishobora gukinga kuko hari ibintu bituma indya zibura by'isarura imvura ubuhinga bukenya bwo kurima izuba ihindagurika ry'ibihe biratuma indya zitaboneka no kutamenya kurima ivyo rero kubikinga ni haboneka indya biciye mu buhinga bw'uburimyi n'ubworozi ikindi ngo ni ugutanga inyigisho zitandukanye ku bavyeyi zijanye n'uko bokwifata hamwe n'uko bofata abana babo ni ufasha abavyeyi bakamenya ingene bacutse umwana canke bakamenya ingene bagaburira umwana heza amezi atandatu hari ababyeyi batazimira bashobora kugaburira abana bakwije amezi atandatu bagira uko ababyiyumviriye mugabo hariho uburyo bwo kugaburira umwana akwije amezi atandatu ukamugaburira neza ku buryo umwana afungura neza agakura akabimenyera ugenda uracunga ibikwa vyemera ibikwa vyanka ibiko bimutera amareji ibiko bimutera kugumirwa constipation ukagenda urahindura amabara iko bisa byose n'ubuhinga bwo kubagaburira hanyuma icyerekeye ku gucucwa nacyo nyine konsa umwana amezi atandatu ata kindi kintu umuhaye kiretse imiti yo kwa muganga ntumuhe n'amazi yo kunywa biri mu bintu bigwanya canke bikingira rwose indwara zo gufungura nabi ica gatatu icyo tuvuga gutandukanya ivyaro kureka uvyara intahekana icyo tuvuga inyigisho ku mateleviziyo ku maradiyo hakaba n'uburyo bw'abahuza kiyago baremesha kiyago donka bakamenya ibyo gufungurira abana babo e, hanyuma no gutanga amazi meza hanyuma no gucanaka turangiza na kino kiganiro muganga w'abana piyo n'ibiranta ntije haratera kama abavyeyi bose kubijanye nuko bogaburira abana bafatiye ku mikoro bafise ndetse n'ibifungurwa biboneka mu gihugu mu ntumbero yo gukinga ingwara zifatiye ku gufungura nabi ku bana imfungurwa barima bimbura barakwiye kuzigaburira abana hariho nk'umuntu asanga afise nk'amagi mugayo ayo magi akayatwara ku isoko aho kuyaha umwana hari usanga barima ivyamwa aho kubiha abana bakabitwara ku isoko ni ukuvuga ni kugaburira abana neza kubaha imfungurwa zirimo ntanganguvu ndemamubiri nsanganyangaburo hanyuma abana ababifise kugira umwana arindwe indwara zifatiye ku gufungura nabi mwakoze mwese mwaduteze yompi bakoze nabo twasangiye ikiyago marie claire kazeneza neza nari nabateguriye kansongano kameya cuno munsi ndabikebanuye naho ubutaha kansongano kamenya ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'amagara y'abantu